Bai ikusi dugu, oartu gila hortaz eh, joan den jandian, eh, azkaingo herriak obrak eh, hasi zizutela, uh, azkaindik eta laguna doan bide hori planatik goiti uh, antolatzeko. Problema da, uh, jadanik ongi zen zerbait hori dutela uh, antolatzen eta egin dutena zinez dela uh, ezazolkeria. Erran ebeita, bidian zien, barna sartuan zien, ahi, masibo, Eh, trinko horiek ateatutuzte lehenik uh, arrailduz uh, eh, briz roz batekin, gero palaekin kargatuz, ikusi dugu harri haundioik bazterreat emantuztela, pezoinean bazter, bideti bazter, eta Bertze ari frango plana eta da jautsi. Obro horiek ez bat ere behar demezala egin, zenta mendiko bide batek behar balin badu idaun, behar die bide bazterian egin behar dien ahoila eta trebeska behar dien urbidiak. Uri eh, egiten balin badu, gaineko eh, zer eh, errautso hori ebe uriak ere eta bidea lagutuko da, eta fin guziak argitartetik ere manta, argiak egonen die, lehen bezal bezala.